A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. pravovjernici. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.palto.com Soba Put Vjernika na portalima www.stazamislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutuhana, video i audio, downloaden arhive, Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. spécialité. www.batchcouba.com Soba pour يا فارس إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارس عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما مضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما وقلبي هذا حياته فتقدما I dolazi Džibril ali Islam i kaže o Ibrahime treba ti pomoć? Kaže ako od tebe ne treba. للغدر ولا القهر ولا الطغيان لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان سما والجوم يا نجوم منذر الاشقياء ان جنود السماء لا ترضى وقود او عيش الجنود يا جند السماء لك صروح الفناء انظري يا سماء والجوم يا نجوم منذر الاشقياء ان جنود السماء لا ترضى وقود او عيش الجنود يا جند السماء Allah te barek je ako je kaderom nešto odredio i neće da bude onako kako si ti tražio nego će biti onako kako je on odredio za tu dovu će ti dati nagradu otklonit će od tebe neki musibet ili će ti dati nešto drugo i treće kaže ostavit će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 Koga on žele šanu na pravi put uputi, taj od upućenih, a koga on subhane i sve pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha te bareke teala. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa Najgore stvari po ovaj din ovu vjeru jesu novotarije jer svaka novotarija je svaka novotarija je vodi u zabludu a svaka zabluda vodi u vatru zato draga moja braćo hvala Allahu te bareke ve na mnogim blagodatima koje nam je dao hvala mu subhane na njegovoj obskrbi hvala mu uzvišenom koji nas je uputio na pravi put. Hvala mu te bareke, hvala mu koji nas je učinio da smo na stazi Selefa. Molim Allaha te bareke o da i naša djela budu poput naših Selefa. Zato, draga moja braćo, tema na koju danas sam se odlučio jeste tema koja je usko vezana za iman tema jeste oslanac na Allaha te barike Jeste telekul. Jeste ono što ima svaki mu'min. Jeste ono što je imao svaki vjerovjesnik. Jeste ono što je spasilo sve one koji su, koji su ovo imali kod sebe. Spasilo je one prije nas koji su ovo osobino imali kod sebe. Spasilo je vjerovjesnike, spasilo je iskrene robove, spasilo je evlije Allahove. Spasilo ih je ova osobina. Imali su ovu osobinu kod sebe. Imali su ovu osobinu kod sebe i u najtežim situacijama oslanjali su se na Allaha Đelešanu. Oslanjali su se na Allaha Tebareke Oteala. Kaže Ibn Kajim, rahmetullahi alejhi, tevekul predstavlja polovinu vjeri. Tevekul predstavlja polovinu vjeri. A drugu polovinu vjere predstavlja i nabet, to jest povratak Allahu te bareke Jer se vjera sastoji od istijaneta, to jest traženja pomoći i ibadeta, činjenja ibadeta samo Allahu te bareke pa teoekulom se traži pomoć svevišnjeg Allaha, a povratkom Allahu subhane obožava se samo On uzvišeni. To kaže Ibn Kajim rahmetullahi alehi. Zatim, drugi puta kaže Ibn Kajim rahmetullahi alehi, kada bi se čovjek istinski oslonio na uzvišnog Allaha te bareke u teala, u uklanjanju i rušenju nekog brda i to mu bilo naređena, doista bi ga uklonio. Pogledajte ovih ljudina, pogledajte ovih učenjaka, pogledajte ovih naših ispravnih prethodnika. Kako su razumjeli ovu vjeru? Kada bi mu bilo naređeno da otkloni neko brdo, da ga ukloni i osloni se na Allah te bareke otala zaista bi ga uklonio zato su prethodnici prije nas oslanjali se na Allah te bareke otala oslanjali su se na Allaha Đelešanuhu pa su im se dešavali kerameti dešavali su im se kerameti i znate primjer Omera radijallahu anhu koji je stajao na mimberu stajao na mimberu i rekao o Sario vrati se na brdo vrati se na brdo vrati se na brdo jer neprijatelj dolazi s leđa neprijatelj dolazi s leđa pa je se vratio a nije bio ni blizu Omera kilometrima je bio od njega nije bio ni blizu Omera ali čuo je Omerov glas i vratio je se i tako je Allahom dozvolom tako je Allahom dozvolom Allahova vojska pobjedila. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi Uistinu je oslanac na Allaha jedna od najvećih obaveza. Jedna od najvećih obaveza kao što je i iskrenost prema Allahu obaveza prema njemu uzvišenom. Svevišnji Allah naredio je telekul na, njega u brojnim kuranskim ajetima, više i pritvrđenije nego što je naredio abdest i kupanje od dženabeta i zabranio je oslanjanje na nekog drugog mimo njega. I zabranio je oslonac na nekog drugog mimo njega. Telekul Znači tevekul je jedan od temelja teuhida uluhijeta. Šta učimo svaki dan? Šta učimo svaki dan na svakom namazu, na svakom rekiatu? Učimo fatihu u kojoj kaže samo tebi i badet činimo i samo od tebe pomoć na tražimo. Samo tebi Allahu te bareke ve Samo tebi gospodaru naš ibadet činimo i na tebe se oslanjamo. Samo tebi ibadet činimo i na tebe se i na tebe se oslanjamo. Zato draga moja braća, pouka u ovome jeste i možemo crpiti pouke u onima koji su bili prije nas. Primjer Ibrahima alejselam koji je bio bačen toliko je kažu učenjaci da je bila toliko vatra jaka da su kad su naložili tu vatru da se nije moglo prići toj vatri spominje se u predajama da su čak iza brda postavili katapult i tudal su izbacili Ibrahim a.s. Toliko je bila jaka, jaka vatra i izbacili su Ibrahim a.s. i dolazi Džibril a.s. i kaže o Ibrahime treba li ti pomoć? Kaže ako od tebe ne treba. Hasbi Allahu a Istinski se oslanjam na Allaha, on mi je dovoljan, dovoljan mi je on zaštitnik. Isto tako su rekli ashabi na dan Ahzaba Dan kada su se saveznici okupili, kada su se okupili da unište ovu vjeru, kada su se okupili da ubiju muslimane, kada su se okupili da ovo ugase ovo svjetlo. V'allahu mutimmu nurim. Allah će učiniti svjetlo svoje potpuni. Allah ne da da ugasi svoje svjetlo. Oni su se okupili da ugase ovo svjetlo. I židovi i razni, razni mušici i iz raznih plamena kao što se i danas okupljaju kao što se i danas okupljaju iz raznih država i sa raznih krajeva odlaze u pustinju u daleki Afganistan kako bi ugasili Allahovo svjetlo kako bi utrunili Allahovo svjetlo a Allah će učiniti svoje svjetlo potpunim u alevu kerihavim mušrikun koliko god to bilo mrsko mušicima koliko god im bilo mrsko i da oni nisu se iskreno oslonili na Allaha te bareke od i da nemaju ovu osobinu kod sebe ne bi ustrajali na Allahovom putu da nemaju ovu osobinu ne bi ustrajali na Allahovom putu jer kako kaže im tajim rahmetullah alejhi kada čovjek dođe u bezizlaznu situaciju u bezizlaznu situaciju i osloni se na Allaha dželešan. samo mu telekul ostane ništa više on više svojim rukama ne može ništa poduzeti ostane mu samo da se osloni na Allaha dželešan kaže sigurno, sigurno, sigurno će ga Allah te barek tala pomoći. I postaće mu pomoć odakle se i ne nada. Kao što je bila poslata pomoć Musa alaihi selam. Kada su njegovi sljedbenici rekli a faraonovi ljudi su bili blizu njiha, već su ih sustizali, pa su rekli gotovi smo, s nama je gotovo. S nama je gotovo ovo Musa. Pa kaže Musa, ali i selam, ne. Ja se na Allaha oslanjam. On će mene uputiti. Ja se na Allaha oslanjam. On će mene uputiti. I šta radi Musa, ali selam? Allah te barek je otala mu naređuje, udari štapom po moru. Udari klipetom po moru. Vidite jednu drugu stvar, jednu drugu pouku. Da Allah te bareke ve taala hoće da mi poduzmemo što je do nas. Allah te bareke ve taala hoće da se mi potrudimo koliko možemo i da učinimo ono što je u našoj moći da se spasimo u određenoj situaciji i kaže udari štapom po moru da učimo ono što je do nas a Allah te bareke od tala će dati će izlaz će izlaz odakle se i ne nadamo i imamo takvih primjera puno što je rekao Allah te bareke od tala i salam. udari nogom o njegovo tijelo je bilo svo bolesno Postalo zdravo srce i jezik usta sve bilo bolesno Toliko je bio bolestan da je se pošao raspadati. Ali Allah te bareke daje i kaže udari nogom o zemlju. Takav bolestan. Mogu mu Allah te bareke o teala dat zdravlje, mogu mu Allah te bareke o tu vodu dat. Udari nogom o zemlju, eto hladne vode za piće i za kupanje. Mogu mu Allah te bareke o dati bez toga. Ali pouka je u tome da mi učinimo ono što je do nas. I onda na Allaha te bareke da se oslanimo. Kada otiđeš na pijacu da prodaš nešto, otiđi prodaj, ali se na Allaha te bareke od osloni. I to je ibadet Allahu te bareke od To je ibadet Allahu te bareke od La'idu, pripremite se. Pripremite se koliko god možete. I onda se na Allaha, onda se na Allaha te bareke ve taala oslonite. Kaže Allah te bareke ve taala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون pravi istinski su vjernici samo oni Pravi istinski su vjernici samo oni koji kad se Allah spomeni, njihova srca zatreperi. Njihova srca zatreperi. A kad se uči Allahovi ajeti, to i iman povećava. Kad se uči ajeti Allahovi dželdešanu iz Allahove knjige, to im iman povećava. La ala rabbihim jetevakkelun oni se na Allaha te bareke otala oslanjaju. Oni se na Allaha te bareke otala oslanjaju. To su pravi vjernici. Onaj ko se na Allaha ne oslanja, on nije od vjernika. Onaj ko nema ovu osobinu kod sebe, on nije od vjernika. Allah te bareke otala nam naređuje da od njega tražimo i da se njemu obraćamo. Pozovite me, ja ću vam se odazvati, kažete Barike Otana. On nam naređuje da od njega tražimo i da se njemu obraćamo i naše će dove zasigurno biti primljene. Naše dove će sto posto biti primljene. Kako kažu islamski učenjaci, da dova ne može biti odbijena ako u njoj jedino ako u njoj nema grijeha i nema širka. Može sa njom biti tri slučaja. Ili Allah te bareke je tala odmah prima, ili će ti sa tom dovom neki musibe tvoj otkloniti. Jer Allah te bareke je tala ako je kaderom nešto odredio i neće da bude onako kako si ti tražio, nego će biti onako kako je on odredio za tu dovu će ti dati nagradu otklonit će od tebe neki musibet ili će ti dati nešto drugo i treće kaže ostavit će Allah te bareke za sudnji dan Allah te bareke će je ostaviti za sudnji dan a kaže se u jednoj predaji kada čovjek ugleda nagradu za dovu koju je uputio na Dunjalku, kada je ugleda na sudnjem danu nagradu za onu dovu što je uputio na Dunjalku, poželjet će, poželjet će da mu nijednu dovu Allah te bareke otala nije uslišao. Poželjet će da mu nijednu dovu nije uslišao, da su sve ostale za sudnji dan. Jer tamo je najpreći. Zaista je tamo najpreći. Molim Allaha te bareke u da primi naše dove. Molim Allaha te bareke u da mi ispunimo uslove za dovu. Molim Allaha te bareke u da primi naše dove. Da primi dove one koji se bore na njegovom putu. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Draga moja braćo Ovo što smo spomenuli Molim Allah te bareke o etala Da izvučemo pouku iz ovoga Molim ga uzvišenog te bareke o etala Da izvučemo pouku iz ovoga I da budemo od onih Koji Allah te bareke o Koji se na Allaha te bareke o etala Istinski oslanjaju I koji samo njemu i bare čine i koji se samo njemu obraćaju. Jer on je taj kod koga su riznice, riznice nebesa i zemlje. Kako kaže Allah te barek je otala i u nebu je vaša nafaka. To jest kod Allaha Đelešanu. Kod Allaha je vaša nafaka. Kod, avala, kod Allaha je vaš rizik. Zato tražite od onoga kod koga je ta stvar. Nećete tražiti neku stvar od nekoga koji ne posjeduje. Allah te bareke od posjeduje riznice nebesa i zemlje. Zato tražimo od njega i oslonimo se na njega. I molim Allah te bareke od da nas pomogne u našim projektima koji su od hajra. Molim Allah te bareke da nas pomogne i da nas učvrsti na istini. Molim Allah te bareke od da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allah te bareke od da pomogne one koji ustrajavaju na njegovom putu. Molim ga uzvišenog da pomogne muđahide koji se bore u Afganistanu, u Iraku, u Čečeniji. Molim Allah te bareke u da ih opskrbi. Molim Allah te bareke u da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja. Rekoh ovo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti imeni imama i posljedna je dova. Alhamdulillahi, rabbil Svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put vjernika. www.pautal.com Dobar put vjernika. Alfa www.stazomislama.com i www.esmini.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove krlišanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف